Abenduak hamabi gau rostirala datau berrion albiste gia duzu berrio zari erratiaren albiste emankezuna ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albiste gia xabi. Bai, garapan lankidetza planetan berrogeita iru mila euro inbertitu ditu berrio zarrek. Berrio zarko udalak, bimila mala garren urteko kontusa ilorokorra ezarria duela berroita mairu mila eurokoa hain zuzen justuki garapenerako lankidetzarako programak diruz laguntzeko zenbateko horretatik euneko irurogeita bosta erabiliko da garapenerako lankidetzarako proiektuak diruz laguntzeko, euneko geita marra kubarekin eta sajararekin senidetzeko eta euneko bosta larrialdi laguntzetarako. Era berean, udalean aurkezten diren lankidetzarako proiektuekin batera, berriotzarko herritarrak sentsibilizazio programa bat bideratu beharko dute. Jarduerak, gauzatzea, komunitatearen parte hartzea bultzatu eta iparraldean eta igualdean arteko hartu emanen inguruan jarrera kritikoak eta gogoetak sustatzea izanen dira sentsibilizazio programa horien bete beharrak. Uda ekonomia utxi gabe, komptosek jakitera eman duen ez berriozarko udalak eh, aurrezkia handitu du. Komptos kamarak berriozarko udalaren inguruan osaturiko txostenean jakitera eman denez, 2000 amabiko datuekin konparaturik berriozarrek aurrezkia handitu du 2000 ko txostenean jasoriko gomendioak bete-betean egin ostean lortu du berriozarrek zorrik gabeko udal bakarrenetarikoa izatea. 2000 ko txosteneko datuen arabera berriozarko udalak aurre aurrek urtean 6,5 milioi euro erabili eta 6,2 ingresatu zituen. 6,5 milioi horietatik 3,2 milioi plantillako eta kontratazioetan erabili zen, 1,6 komasei oiko gastu eta zerbitzuetan zortzi mila euro transferentzietan eta azkenik seireun eta iruro euro inbertsioetan. Ingresoen 6,2 milioiak unako betatik lortu ziren 2,2 milioi transferentzi tik biko zergetatik eta bedratzere euro udal tasetatik. Eta bestetik Euskal Herriko Mus Txapelketa. Euskal Herriko Mus Txapelketaren lehen fasea herrika jokatzen dela berrio zartarrak berrio zarren bertan jokatuko dute kanporaketa zuzenki partidak bihar larun batarekin jokatuko dira Kirolo Herriko Kirolo Tabernan. Aldezarreko Elizan abestuko du bihar elkarrekin abez batzak. Bihar bai atxaldeko zazpietan Elizaren akustika ezin hobea probestua zelkarrekin abez batzak. Errez italdia eskiniko du hau xe urteko erakustaldietan azkenetarikoa izango dela. Talde berriozartarrek aurreko zubiaz gozatu eta gero kar gara bueltatuko dira azteburu honetan gauzako nela berriozarko futbol elkarteari dagozkion partiden informazioa lustatuz irekiko dugu gaurko kirolen atala, konta eguzu garazi. Bai emakumen regionala martzila auroraren aurka jokatuko da, bihar larun batarekin atxaleko iru terditan zehazki martzilako zelaian kanpoan ere regionaleko mutilak jokatuko dute lezkairuko zelaian mendillorreko mutilen aurka hauek aldiz igandean atxaleko zilak eta laurdenetan igandean ere, baina eguerdiko amabiak eta laurdenetan gazteak berrio zarko gazteak beti ona taldekoen aurka hemen bertan berrio zarko zelaian. Eta berrio zarko zelaian ere, baina larun batean kadete a taldekoak hinter pamplonaren aurka lehiatuko dira eguerdiko ordu batetan eta aldiz eguerdiko amabit kadete kadete betaldeko ak, itaroa uarteren aurka lehiatuko dira, uarteko zelaian. Horixe futbolari dagokion partiden informazioa jarraian mendialdea kirol elkartaari dagozkion zaskibaloi partiden informazioa lusatuko dugu. Mutilien senior taldekoak mutiko alaien aurka jokatuko dira larun bat honetan bostak larden gutxitan iribarren puli kiroldegian nesken senior taldekoak Tafaia zona media ezeneko taldearen aurka, larun batean ere, bostak laurden gutxitan, Tafaiako belodromoan eta mutilen kadetekoak loiola tarren aurka larun batean ere, baina hauek guizean amar territan zuzenki hementxe etxean berriozarko polikiroldegian aldiz nesken kadete taldekoak sanduzelaiko polikiroldegian lehiatuko dira, mendillorri taldearen aurka, hauek ere, larun batean, atxaleko zazpirek eta hogeietan. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain zer dio gaurko iragarpenak garazi. Zerua tarteka odeitxu gongo dela dio gaurko iragarpenak, erdi mailako odeiekin eta goi odeiekin egu mendebaldeko aizea ulbizia ibiliko da, bola da gogorrekin bereziki egunaren bigarren partean eta temperaturei da okionean maksimuak gutxi edo nahikoa egoko dira. Eta hau izan da goztia gaurko albistekiari dagokionez informazio gehiago datu zen orduetan berrio zarirratiaren sintonian fmko eunpuntu zurtzian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.